guzioi maiatzako hogeita bosten ditu gaurko honetan ostirala da eta berriozari irriatiaren sintonian zaudete hau berrion albistegia da. Momentu honetan amairu graduko temperatura daukagu berrio zarren, zerua oskarbi eta badirudi egunak horrela jarraituko duela, zerua oskarbi eta e, temperatura altuak izanen ditugu egunean zehar, e, temperaturarik e, altuenak arretxalde edo guerdi partean izanen ditugu, hogeita sortzi gradura iritsgaitezke. gaitezke. Eta beti bezala, Nafarroako kontuekin eh, hasiera emanen eh, diogu gure gaurko albisteari eta hain zuzen ere azken eh, egunetan olatzagutiako errauste plantari buruz ba, asko hitz egin den honetan, oraingoan albistea Europako parlamentutik dator izan ere gai birtziklagarriak erraustea galarazi nahi baitu parlamentu honek. Kondakin birtziklagarriak errausteari atea itxi nahi dio Europako parlamentuak, horixe eskatu dio Europa Europako batzordeari legedia alda dezan, e, legedia alda dezala zabortegiak pixkanaka desagerrarazteko eta 2008-tik aurrera birzikla daitez, daitezkeen gaiak erreustea galarazteko. Aldi berean, parlamentuak ebatzi du ingurumenari kalte egin diezaioketen jarduerak ez direla diruz lagundu behar. Gaur, eh, edo barkatu atzo, bozkatutako txostenak, lareunda irurogeita emeretzi parlamentarien eh, babesa jaso zuen, irurogeita seik kontra bostkatu zuten, eta irurogeita iru abstenitu egin ziren. Parlamentariek eskatu zioten Europako batzordeari berriz ere azter ditzala 2008-ako ezagritako birziklatze helburuak. Europako parlamentuak Ekoizleak du produktuen diseinua hobeto egiteak onura egiten diela bat eh, ekoizleei eta baita konsumitzaileei ere. Hildo horretan energiarekin zerikusurik ez duten produktuen diseinu ekologikoa zabaltzeko eskatu zion Europako batzordeari produktuen iraupena handitzea, berri erabiltzea, konpontzea eta birziklatzea posible egiteko. Aldi berean produktuen etiketak kontsumitzaileei informazio eman behar diete natur baliabideen erabilerari buruz eta baita haien ingurumen eraginari buruz ere. Parlamentuak Europako batasuneko estatuei eskatu zien ingurumen fiskalitatea martxan jartzeko. Eta e, ba, agerikoa da, mm, neurri hauei babesa eman zietenen artean, Alderdi popularreko eta e, e, e legebiltzarkideak direla, hain zuzen ere Euskal Herrian kontrakoa bozkatzen duten arren. Eta beste eh, afera e, triste, lazgarri baten eh, berri eman behar dugu, asier labanderaren e, buruz zeitze ginen dugu, epaiketa egunotan ari da egiten, eta fiskalak asier labanderaren ustezko hiltzailearen zigor eskaera amala urtetik amazortzira igo du. Fiskalak eh, uste du SFRS-ek naita hiltzuela asier labandera eta ondorioz gertaera omizidio, omizidio gisa jo beharrean hilketatzat hartu zuen ala kartzela zigor eskaera amala urte eta erditik eme igo du edo igo zuen atzoko saioan epaiketako azken saioan asierrek etzuen defenditzeko aukerarik izan akusatua gainera joan zitzaion eta hiltzorian zela bizkarretik egin zion eraso oiesek izan zire ziren fiskalaren hitzak labanderaren eh, familiak hogeita bost urteko eskaerari eutsi dio hilketa izan zela iritzita. Defentsak eh, bere aldetik esan du auzipetuak etzuela ura ankerkeria zil eta bi urte eta erdiko espetxea eskatu zuen homizidio delituarengatik. Astelenean hasi zen epaiketa Iruinean Nafarroako auzitegian eta zinpekoen maila bihar bilduko da eh, erabakia hartzeko lekun berriko Maomao Beach dantzalekuaren kanpoko aldean hiltzuten labandera da, hogeita bat urte zituela, 2008ko urta errilaren amaseian, hilketarekin zerikusia zutelakoan lau gazte atxilotu zituzten, eta epaileak oietako bat espetxeratzeko agindua eman zuen. Geroago, labanderaren familiak jakinara zuen, gazte horrek lehendik kartzelan behartzuela, aurretik egindako bi delituren ondorioz. Eta berrio zarrera hurbilduko gara izan ere hemendik gutxira zabalduko baita berrio zarko musika eskolan urrengo ikasturtean ba matrikula eh, egiteko EPA, ikasturte honetan musika eskolan ikasi nahi duten ikasleek Maiatzaren hogeita zortzitik eh, hogeita amarrera egin ahal izanen dute matrikula 2002-2002 ikasturterako. Hauek eh, dagoeneko e, eh, musikaskolako ikasle direnak. Eta behin epe hori amaituta ikasle berrien txanda izanen da. Ekainaren laua bost, bostean, seian eta zazpian eta zortzian matrikula egiteko orduak, goizeko amaiketatik ordu batetara eta erretxaldeko lauetatik zortzietara. Lau urtetik hasita eta adin mugarik gabe ikasi alizateko aukera eskaintzen du eskolak lau urterekin ziklo berezi bat egiten hasten diran eskamutikoak eta zortzi urtetik aitzinera plan nagusia eh, hasten eh, dute plan nagusi horrek zortzi maila hartzen ditu plan pedagogiko honen barruan ikasketa profesionalera pasatzeko musika bokazioa duten pertsonek ere badute beren lekua. Izan ere, konservatorioan ikasten jarraitu nahi duten ikasleak bideratzea da eskolaren helburuetako bat. Artara, banakako eskola gehiago hartzen dituzte, baita musika, hizkuntza indartzeko eskolak ere. Horrez guztiaz gain, ikasle helduak ere hartzen dituzte haintzat. Ikasle hoientzat musika hizkuntzako talde espezifikoak daude eta hartara hobeki erantzuna alzaizkie haien premiei. Ikasketak modu honetan antolatuta izateak, e, ba, hemengo ikaslek musika ikasketak ulertzeko dituzten modu desberdinei erantzuna alizateko bidea ematen dien musika eskolako antolatzailei eta arduradunei. Beraz, eh, labur bilduz, eh, matrikula egiteko EPA ikasle zaharrentzat, aurretik ikasle zirenentzat, maiatzaren hogeita zortzitik, hogeita marrera, eta ikasle berrientzat, ekainaren lautik, zortzira bitartean. Hori baino lehen ordea berriozarren eguna ospatuko dugu berriozarren hemen gure herrian eh, aurten e, larun bat honetan izanen da bihar bertan eta egitaragua eskuartean dugu jada. Goizeko bederatzietan aurorak e, ba, esnatuko gaituzte erretiratuen elkarteko san esteban batzaren eskutik. E, goizeko amarterdietan errealdoien eta kilikien konpartsa aterako da lantzeluzetik eta amaiketatik aurrera artisauferia para garatuko dute eguzki plazan, eh, bertan izanen dira e, parpailagileak, eh, taloak eskulan elkartearen eskutik, etxea bere enferia, Oitura osasungarrien e, ekimen bat, oizko josketalanak eta herrioko dromoan. Eguerdiko amabietan ulargi dantza taldearen aldia izanen da e, guzki plazan bertan eta handik ordu erdira amabiterdietan doinua musika bandak kale jira abiatuko du. Eguerdiko ordu bietan kaldereteak izanen dira basoa parkean eta arriatxaleko bostetan aurriolasak txolin ludotekaren eskutik. E, ordu berean plastika jarduera ere antolatu du ausentzi guraso elkarteak eta dromoa ere zaba zabalduko dute. Arratxaleko zazpi terdietan, txori zuri dantza taldearen eta bizkargain fanfarriaren emanaldia izanen da, eta baita Nikaraguako dantza emanaldi bat ere asninaren eskutik. Gaueko bederatziak laurden gutxitan, rock kontzertuaren txanda izanen da Los Corleone taldearen eskutik, eta gaueko bederatzietan karako, karaokea, barkatu, gaztelekuan eh, amarrietan erridantzak aizaldi gaitarien eskutik, eta bukatzeko gaueko amarriak eta laurdenetan zezen suzkoa aterako da e, oiek beraz e, biharko biharko jai egun horretarako aurrikusiak dauden eh, ba, ekimen guztiak. udalak ere bestelako e, proposamenak egiten dizkigun hiri udalekuak eh, uda honetarako munduko altxorriak hoien bila etorri nahi izenburupean eh, udalak 2000 eta 2008 urten bitartean jaiotako aurrei zuzendutako Kanpaldia antolatu du edo e, kanpaldia baino hobe esan da hiri udalekua. Honen helburua da udan aurrek ikasteko eta jolasteko aukera izan dezaten eta programak bai kanpoko bai barruko jarduera eskainiko ditu horrietarako e, eh, ba, begiraleak gidatuta udalekuak abuztuaren zeian hasiko dira eta abuztuaren hogeita lauan amaitu e, astelenetik ostiralera goizeko bederatzietatik ordu bietara taldeak euskaraz eta gaztelaniaz antolatuko dira izen ematea ekainaren zazpitik ama bostera eginen da 0 amabi telefonora deitu astelenetik ostiralera goizeko sortzietatik arriatxaleko zazpietara eta larun batetan goizeko bederatzietatik bederatzi ordu bat terdietara. Erroldatuek hogeita emeretzi euro ordainduko dituzte eta erroldatu gabeek berriz berrogeita emeretzi. Eta argibide gehiago behar izan ez gero edo zerbait proposatu nahi baduzue, Ondoko bideak dituzue internetez, e, ondoko e-mail elbidean, kulturaabildua edo edota telefono honetan bederatzi lau sortzi, iru zero bat, sei bost, sei, bederatzi lau sortzi, iru zero bat, sei bost, sei. beste kanpaldi bat, udako beste proposamen bat, kasu honetan ez aurrentzako baizik eta gazteentzako, gaztelekuak eta berriozarko udala kantolatu duten kanpaldia riba deseian eginen dute, ekainaren hogeita bost, hogeita sei, hogeita zazpi eta hogeita zortzian, amairu eta amasei urte bitarteko gaztei zuzendua dago kanpaldi hau, eta e, prezioa eunda amar eurokoa da, irurogei euro izena ematerakoan, eta berriogei tamar kanpaldia baino astebete lehenago. Izena emateko epea ekainaren amarrean amaituko da, beraz ordur arte aukera du zuen e, gaztelekuan izena emateko. Dena den, argibide gehiago behar izan ez gero, ondoko telefonoa luzatu digute sei bat zazpi, zazpi irulau 06 bi. Sei bat zazpi, zazpi irulau 062 bi. Eta duela gutxi aipatzen genizuen eh, Fermintxo Sánchezek e, zulo alai elkartzean mila bosteun da amabiko konkistaren inguruan ipuin bat e, itzaldi sorta bat, itzaldi bat egin zuela. Horengo honetan gaztelaniaz e, eskainiko dute, ekainaren bostean izango da, herriatxaldeko sortzietan zulo alai elkartean. Eta eh, gure irratia ere aipagai dugu, ikastaro bat antolatu baitugu, irrati ikastaro bat, irratxaio bat egiten ikasi nahi duen ororentzat zabalik, ez da beharrezkoa aurretiazko ikasketarik edota esperientziarik eukitzea, edo nork parte ardezake, gainera eh, ikastaroa doakoa da, erabat, euneko eunean doainik, eta beraz ez duzue aitzakiarik izena ez emateko, irratia gustuko baduzu, bidali guzu e bat berri Berriozari irratia abildua gemail.com elbide elektronikora ekainaren amairura bitartean, zure izen abizenak eta telefono zenbakia aipatuz, eta ba, horrekin automatikoki izena emanen duzu gure ikastaro honetan ikastaroaren alde teorikoa ekainaren amabostean eta amaseian eginen ditugu. Eta sintonia honekin asteburu honetarako futbol e, ba, seinalamenduen, futbol norgeiagoken berri eman behar dizuegu. E, asteburu honetarako ere norgeiagoka edo partidu gutxi, egia esan oso oso gutxi, izan ere talde gehienek atxeden aldiadan daukate. Eta eh, aipatu behar dizkizuegun artean, ba, gizonezkoen futbolekoak daude, kadeteak A taldeak, Navarro Bilosla da taldearen Eh, kontra jokatuko du larun batean amaiketan eta eh, Eta aurrak A taldeak ere, Navarro bilosla Lada izanen du aurkari eta ere. Hoiek dira, asteburu honetako bi jardunaldi bakarrak. Nabari da, denboraldi amaieran gaudela eta pixkanaka pixkanaka amaitzen ari direla txapelketa guztiak. Beraz, eh, honekin agur esanen dizuegu hause izan da guztian gaurko eh, informatiboari, gaurko albiste boletinari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatian, FMko egun puntu sortzian, edota ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.